23. mektup. İsmi Subhanahu ve in şeyin la yusebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden bi adede aşirati dekaik umrik ve zerrati vücudik. Onun adıyla. O her kusurdan münezzehtir. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd bile tesbih etmesin. Ömrünün dakikalarının ahireleri ve vücudunun zerreleri adedince Allah'ın selamı, rahmeti, ve bereketi üzerinize olsun. Aziz gayretli, ciddi hakikatlı, halis ve riayetli kardeşim, bizim gibi hakikat ve ahiret kardeşlerin ihtilafı zaman ve mekan, sohbetlerine ve ünsiyetlerine bir mani teşkil etmez. Biri şartta, biri gahta, biri mazide, biri müstakbelde, biri dünyada, biri ahirette olsa da beraber sayılabilirler ve sohbet edebilirler. Hususen bir tek maksat için bir tek vazifede bulunanlar birbirinin aynı hükmünde değiller. Sizi her sabah yanımda tasavvur edip kazancımın bir kısmını, bir sülüsünü Allah kabul etsin size veriyorum. Duada Abdülmecit ve Abdurrahman ile berabersiniz. İnşallah her vakit hissenizi alırsınız. Sizin dünyaca bazı müşkilatınız senin hesabına beni bir parça müteessir etti. Fakat madem dünya baki değil ve musibetlerinde bir nevi hayır vardır.'' Senin bedenine yahu bu da geçer kalbime geldi. La ayşe illa ayşul ahire. Gerçek hayat ahiret hayatıdır. Düşündüm. İnnallâh ma'as sabirin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Okudum. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah'ın kullarıyız ve ona döneceğiz dedim. Senin yerine teselli buldum. Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. İnşallah sen de o sevgililerin sınıfındansın. Sözlerin neşrine manilerin çoğalması sizi müteessir etmesin. İnşallah neşrettiğin miktar bir rahmete mazhar olduğu zaman pek bereketli bir surette o nurlu çekirdekler, kesretli çiçekler açacaklar. Bazı sualler soruyorsunuz aziz kardeşim. Yazılan galip sözler ve mektuplar ihtiyarsız, tesbih ve ani bir surette kalbe geliyordu, güzel oluyordu. Eğer ihtiyar ile eski Said gibi kuvve-i ilmiye ile düşünüp cevap versem sönük düşer, noksan olur. Bir miktardır ki tuluat-ı kalbiye tavakkuf etmiş, hafıza kamçısı kırılmış. Fakat cevapsız kalmamak için gayet muhtasar birer cevap yazacağız. Birinci sualimiz, müminin mümine en iyi duası nasıl olmalıdır? El cevap, esbabı kabul dairesinde olmalı. Çünkü bazı şerait dahilinde dua makbul olur. şerait kabulün içtimai nispetinde makbuliyeti ziyadeleşir. Ez cümle. Dua edileceği vakit istiğfar ile manevi temizlenmeli. Sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli. Ve ahirde yine salavat getirmeli. Çünkü iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur. Hem bizahril gayb yani ben ona dua etmek, hem hadiste ve Kur'an'da gelen me'sur dualarla dua etmek. Mesela Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete li ve lehu fiddini ve dünya vel ahire. Allah'ım senden kendim ve onun için dünyada ve ahirette af ve afiyet istiyorum. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Ey Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Ve bizi cehennem ateşinin azabından koru gibi cami dualarla dua etmek. Hem hulus ve huşu ve huzuru kalple dua etmek. Hem namazın sonunda bilhassa sabah namazından sonra hem mevaki mübarekede hususen mescitlerde hem cumada hususen saat-i icabede hem şuhur-u selasede hususen leyali meşhurede hem Ramazan'da hususan Leyle-i Kadir'de dua etmek, kabule karin olması rahmet-i ilahiyeden kaviyen me'muldür. O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür veyahut dua olunanın ahiretine ve hayat-ı ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek aynı maksat yerine gelmezse dua kabul olmadı denilmez. Belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir. İkinci sualimiz. Sahabe-i kiram hazaratına radıyallahu anh denildiğine binaen başkalara da bu manada söylemek muvafık mıdır? El cevap evet denilir. Çünkü Resul-i Ekrem'in bir şiarı olan aleyhissalatu vesselam kelamı gibi radıyallahu anh terkibi sahabeye mahsus bir şiar değil. Belki sahabe gibi veraset-i nübüvvet denilen, velayet-i kübrada bulunan ve makam-ı rızaya yetişen eyyme-i erba, şah-ı geylani, imam-ı rabbani, i̇mam Gazali gibi zatlara denilmeli. Fakat örf-ü ulemada sahabeye radıyallahu anh, tabi'in ve tebe-i tabi'ine rahimahullah, onlardan sonrakilere gaferahullah ve evliyaya kuddise sirruhu denilir. Üçüncü sualimiz. Başta müştehidine izam imamları mı eftal, yoksa hak tarikatların şahları, aktapları mı eftaldir? El cevap umum müştehidin değil, belki Ebu Hanife, Malik, Şafii, Ahmet İbni Hanbel, şahların, ahtapların tevkindedirler. Fakat hususi faziletlerde Şah-ı Geylani gibi bazı harika kutuplar bir cihette daha parlak makama sahiptirler. Fakat külli fazilet imamlarındır. Hem tarikat şahlarının bir kısmı müştehitlerdendir. Onun için umum müştehidin aktaptan daha eftaldir denilmez. Fakat eğinme-i erbaa sahabeden ve Mehdi'den sonra en eftallerdir denilir. Dördüncü sualimiz. اِنَّ اللّٰهُ مَا Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. De hikmet ve gayenidir. El cevap. Cenab-ı Hak hakim ismi muktezası olarak vücud eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaaz etmiş. Sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır. Maksut namına çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyeti sebeptir. Sabır ise müşkülatın anahtarıdır ki El-harisu haibun hasir. Hırslı olan kimsenin ümidi boşa çıkar ve husurana uğrar. Ve sabru miftahul ferec. Sabır, ferahlık ve genişliğin anahtarıdır. Durubu emsal hükmüne geçmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfiki sabırlı adamlarla beraberdir. Çünkü sabır üçtür. Biri masiyetten kendini çekip sabretmektir. Şu sabır takvadır. اِنَّ اللّٰهَ مَعَلِ الْمُتَّقِينَ Allah takva sahipleriyle beraberdir. Sırına mazhar eder. İkincisi musibetlere karşı sabırdır ki tevekkül ve teslimdir. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri sever. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ Muhakkak ki Allah sabredenleri sever Şerefine mazhar ediyor. Ve sabırsızlık ise Allah'tan şikayeti kazanmun eder. Ve efalin tenkit ve rahmetin itham ve hikmetini beğenmemek çıkar. Evet musibetin darbesine karşı şekva suretiyle elbette aciz ve zayıf insan ağlar. Fakat şekva ona olmalı, ondan olmamalı. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın قَالَ اِنَّمَا اَشْكُ بَثِّي وَحُزْنِي اِلَى اللّٰهِ Ben derdimi de, üzüntümü de ancak Allah'a şikayet ederim dedi. Demesi gibi olmalı. Yani musibeti Allah'a şekva etmeli. Yoksa Allah'ı insanlara şekva eder gibi eyvah, of deyip ben ne ettim ki bu başıma geldi diyerek aciz insanların dikkatini tahrik etmek zarardır, manasızdır. Üçüncü sabır. İbadet üzerine sabırdır ki şu sabır onu makama mahbubiyete kadar çıkarıyor. En büyük makam olan ubudiyet-i kamile canibine sevk ediyor. Beşinci sualimiz. Sinni mükellefiyet 15 sene kabul ediliyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam nübüvvetten evvel nasıl ibadet ederdi? El er cevap. Hazreti İbrahim aleyhisselamın Arabistan'da çok perdeler altında cereyan eden Bakiye dini ile fakat farziyet ve mecburiyet suretiyle değil, belki ihtiyarıyla ve mendubiyet suretiyle ibadet ederdi şu hakikat uzundur, şimdilik kısa kalsın. Altıncı sualimiz. Şimdi kemal itibar olunan 40 yaşında nübüvvetin gelmesi ve ömrü saadetlerinin 63 olmasındaki hikmet nedir? En cevap, hikmetleri çoktur, birisi şudur ki, nübüvvet gayet ağır ve büyük bir mükellefiyettir. Melekat-ı akliye ve istidadat-ı kalbiyenin inkişafı ve tekemmülü ile o ağır mükellefiyet tahammül edilir. O tekemmülün zamanı ise 40 yaşıdır. Hem hevesat-ı nefsaniyenin heyecanlı zamanı ve harareti i gariziyenin galeyanlı hengamı ve ihtirasat-ı dünyeviyenin feveranlı vakti olan gençlik ve şababiyet ise sırf ilahi ve uhrevi ve kutsi olan vezait-i nübüvvete muvafık düşmüyor. Kırktan evvel ne kadar ciddi ve halis bir adam olsa da şöhretperestlerin hatırlarına belki dünyanın şan ve şerefi için çalışır vehmi gelir onların ithamından çabuk kurtulamaz. Fakat kırktan sonra maden kabir tarafına nüzul başlıyor ve dünyadan ziyade ahiret ona görünüyor, harekat ve amal ukureviyesinde çabuk o ithamdan kurtulur ve muvaffak olur. İnsanlar da suizandan kurtulur, halas olur. Ama ömrü saadetinin 63 olması ise çok hikmetlerinden birisi şudur ki, şer'an ehli iman Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gayet derecede sevmek ve hürmet etmek ve hiçbir şeyinden nefret etmemek ve her halini güzel görmekle mükellef olduğundan 60'tan sonraki meşakkatli ve musibetli olan ihtiyarlık zamanında Habibi Ekrem'ini bırakmıyor. Belki imam olduğu ümmetin ömrü galibi olan 63'te meleği alaya gönderiyor, yanına alıyor. Her cihette imam olduğunu gösteriyor. Yedinci sualimiz. Hayru şebabikum men teşebbehe bi kuhurikum ve şerru kuhurikum men teşebbehe bi şebabikum. Gençlerinizin hayırlısı ihtiyarlarınıza benzemeye çalışanlar. İhtiyarlarınızın kötüsü de gençlerinize benzemeye çalışanlardır. Hadis midir? Bundan murat nedir? El cevap. Hadis olarak işitmişim murat da şudur ki, en hayırlı genç odur ki, ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak, Gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır. Ve ihtiyarlarınızın en kötüsü odur ki, gaflette ve hevesatta gençlere benzemek ister. Çocukçasına hevesat-ı nefsaniyeye tabi olur. Senin levhanda gördüğün ikinci parçanın sahih sureti şudur ki, ben başımın üstünde onu bir levha hikmet olarak talik etmişim. Her sabah ve akşam ona bakarım, dersimi alırım.'' Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise her şey dosttur. Yaran istersen Kur'an yeter. Evet ondaki enbiya ve melaike ile hayalen görüşür ve vukuatlarını seyredip ünsiyet eder. Mal istersen kanaat yeter. Evet kanaat eden iktisat eder. İktisat eden bereket bulur. Düşman istersen nefis yeter. Evet kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer. Kendini beğenmeyen safayı bulur, rahmete gider. Nasihat istersen ölüm yeter. Evet ölümü düşünen hubbu dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır. Yedinci meselenize bir sekizinci ben ilave ediyorum. Şöyle ki, bir iki gün evvel bir hafız, Sure Yusuf'tan bir aşir, ta tevaffeni müslümen ve alhakni salihin Müslüman olarak canımı al ve beni salih kullarına kal. Ha kadar okudu. Birden ani bir nükte kalbe geldi. Kur'an'a ve imana ait her şey kıymetlidir. Zahiren ne kadar küçük olursa olsun kıymetçe büyüktür. Evet, saadet-i ebediyeye yardım eden küçük değildir. Öyleyse şu küçük bir nüktedir. Şu izaha ve ehemmiyete değmez denilmez. Elbette şu çeşit mesailde en birinci talebe ve muhatap olan ve nüket-i Kur'aniye'yi takdir eden İbrahim Hulusi o nükteyi işitmek ister. Öyleyse dinle. En güzel bir kıssanın güzel bir nüktesidir. Ahsenül fasas olan kıssa Yusuf Aleyhisselam'ın hatimesini haber veren teveffeni Müslüman ve elhekni bis salihin ayetinin ulvi ve latif ve müjdeli ve i'cazkârâne bir nüktesi şudur ki sair ferahlı ve saadetli kıssaların ahirindeki zeval ve firak haberlerinin acıları ve elemi, kıssadan alınan hayali lezzeti acılaştırıyor, kırıyor. Bahusuz kemali ferah ve saadet içinde bulunduğunu ihbar ettiği hengamda, mevtini ve firakını haber vermek daha elindir. Dinleyenlere eyvah dedirtir. Halbuki şu ayet, kıssa Yusuf'un en parlak kısmı ki aziz Mısır olması, peder ve validesiyle görüşmesi, kardeşleriyle sevişip tanışması olan dünyada en büyük saadetli ve ferahlı bir hüngamda. Hz. Yusuf'un mevkini şöyle bir surette haber veriyor ve diyor ki, şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için Hz. Yusuf kendisini Cenab-ı Hak'tan vefatını istedi ve vefat etti. O saadete mazhar oldu. Demek o dünyevi lezzetli saadetten daha cazibeden bir saadet ve ferahlı bir vaziyet kabrin arkasında vardır ki Hz. Yusuf aleyhisselam gibi hakikat bin bir zat o gayet lezzetli dünyevi vaziyet içinde gayet acı olan mevki istedi. Ta öteki saadete mazhar olsun. İşte Kur'an-ı Hakim'in şu belagatına bak ki kıssa Yusuf'un hatimesini ne surette haber verdi. O haberde dinleyenlere elem ve teessüf değil belki bir müjde ve bir surur ilave ediyor. Hem irşad ediyor ki kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet ondadır. Hem Hz. Yusuf'un âli sıddıkiyetini gösteriyor ve diyor, dünyanın en parlak ve en sururlu haleti dahi ona gaflet vermiyor. Onu meftun etmiyor, yine ahireti istiyor. El baki vel baki